Salam aleykum. Veysal bu axır söhbət budur ki, qardaşlar. Bizim dəvət bizim dəvətin xüsusiyyətindən biri budur ki, bizim dəvət şəxsə bağlı deyil. Şəxsə bağlı deyil. Ona görə şəxsdə özünüz də bilirsiniz ki, e, nə üçün şəxsə? O şəxs görsən çaşa bilər və s. Xüsusən də biləndə ki, qəlblər Allah Subhanahu taala barmaqları arasında necə istəyir fırladır. Ona görə sabitlik böyük məsələdir ciddi məsələdir, ağır məsələdir. Həmişə Allahdan Allahdan sabit olmaq ə, e, üçün dua eləmək lazımdır, istəmək lazımdır Allah Subhanahu Qaldı ki, bu söhbətlər ə, e, sadəcə Veysar qardaş yoldaşımızdır. Lakin bəzi ona qarşı məsələlər var ki, hansı ki, məsələn, təkfirçilərin onun ətrafında olması və s. və s. Və biz də o qardaşdan sadəcə istədik ki, biraz aydın olsun məsələlərdə. Yəni, çünki ə, e, əgər təkfirçi E, sələfi iddia eləyən şəxsin yanındadırsa bu qəribədir. Çünki iki dənə zid, bir-birinə zid olan bir şeydir. Bu heç vaxt birləşə bilməz. Və əgər birləşirsə, deməli, hansısa tərəfdə xələl var. Və bu da təbii ki, e, e, problemləri gətirib çıxarır. Görürsən, çox vaxt, məsələn, nə üçün, xüsusən e, Veysəl və ya başqa elm tələbələri qabaqda deyən Allah, onlar hərəkətli kimlə durub otururlar, fikir vermədilər, xüsusən bidə təhlilə. Ola bilər, bir dəfə, iki dəfə ancaq o da səbəb olsa, amma belə məsələn daim o ə, e, hara geysən, hardan gəlsən, ə, e, hətta dərslərdə və s. oturmaq biraz şübhə gətirir adama. Ə, e, xüsusən də cəmaat nə üçün deyir? Məsələn deyirsən ki, məsələn filan kəs hansısa tən eləyəndə, filan kəsi təhsil eləyəndə cəmaatı ki, onu qulaq asmayın. Deyirlər ki, filan elm tələbəsi ilə o yaxşıdır. Filan elm tələbəsi ona salam verdi. Və bunun nəticələrini görürsüz, problemdir. Ona görə biz o qardaşımıza sadəcə istəyir, istədik ki, söhbətlər ki, gedir, indi deyir ki, yalandır və s. təkə olsun. Sadəcə ondan istədik ki, bəs bu məsələlərdə biraz ehtiyatlı olsun. Çünki yəni məsələ özünüzlə bilirsiniz ki, bu saat minhəc məsələlər xüsusən həssasdır çox. Orada elə incə məsələlər var, o bəyə qardaşların çoxu görməsin onu, bilməsin. Amma məsələn bilən bilir. Və budur söhbət. E, sadəcə şişirtmək də çox la, dərinə də getmək lazım deyil. Əsas məqsədimiz odur ki, yəni bu söhbət e, yəni sakitləşsin də və salam bitsin söhbət qutardı. Sadəcə bu bir elə bir ki bir e, titrəmə oldu müəyyən tərəflərə. Qoy hamısında hamısına dərs olsun. Yəni oturan adamlara fikir vermək lazımdır. Xüsusən e, birinci səfdə olanlar bunlar fikir verməlidirlər özlərinə. Bu mənə də aiddən birinci. Çünki baxmında cəmaət qıraq baxır bizə. Ona görə. Və əsas məqsəd yəni budur. Hamız qardaşıq. Lakin bir dənə şərt var ki, bilin ki, bizim dəvət şəxsə bağlı deyil. Elhamdülillah, sələf dəvəti şəxsə bağlı deyil, dəvətimiz gedir, elhamdülillah. Sadəcə dəvəti qorumaq lazımdır. Azmış hizbiçilərdən və s. Və salam, babudur məsələ.